Caitoi, Kait contra u malario. Grava humanezza proiecto por Ugando. Por finanzi la proiecton Kaito contra u malario en Ugando, la iniziatinto i malfermis campanion por collectado de mono en la tuta mondo. Ili celis collecti sepdec vin mil dolaroin, cae gis nun, tridec unu tagoin antau la fermo de la campanio, ili iam successis atingi sumon de prescau ducent naudec mil dolaroi. Ien nun la esperantigita texto per ciu mi dublis la suban filmeton, ciu presentas la proiecton caito. Si tie mi parolos iom mal pli rapide ol dum la dublado de la filmeto mem. Saluton, mi estas Tori, uno e la creintoi de Kaito. Caito est a seta glu etichedo qui um alebligas al culo sensi homo in dum quarde coc horoi. Anta utria ro iscipo de scientisto i desainisto i cais i publica sano decidis novege protecti homo in contra la malsano i causita i el pico i de culoi. Por pli ol duono de la monda lo giantaro, cefe en Africo, sudorienta Asio, cae Sud Americo, agado contra u laculoi, facte estigas la differenzon inter vivo cae morto. Malgra u multiara contra u u minuton mortas infano pro malario. Alia i malsano i pro laculoi, qui el dengo febro, cae occident nila viruso, disvastigas en nova in areoin, cefe en la Americoi ni protectas nin mem per spruzzado de toxa i chemiajo i au per usado de portebla ieta i apparato i por forpusi culoi, se dili estas malefica i gena i caiech toxa i por la usanto i en africo la gis nun e usita i tecnologio i same maleficas ciu i rimedo i tecnologia i aune usita i dum multa i aro i tutene plibonigas la situazion Et la tre conata i culvualo i super la lito i por protecti infano in adolto in calmagli nulo in dun dormado, mal multe utilas, char la vera dangero trovigas en la circaua medio. Nia skipo draste changis la aliron en che tante chi el culo trafas la ceston de homo. Culo i flaras la carbon dioxidon CO2 eligitam dum spirado iu pli intense ili flaras lian odu, des pli precise cae rapide ili localizas la homon. Ni successe el trovis tre efican manieron por perturbi la capablum de culoi localizi nin helpe de ilia flar senso. Ciam oni surgluas la etichedon caito, facte farigas tute nevidebla por la culoi. Ni succesis fari tion per naturae componantoi, ne presentoxai chemiagioi. Se ni successos distribui grand scale la caito etichedo in en la tuta mondo, vere ni povos tre multe contribui alla tut monda batalo contra la malsano e causita i de Ni completigis la unuan fason de nia scienza proiecto, char la eltrovita in natura e substanzo i de caito pruvis sin tre active e Nun ni besonas finanzan helpon de la vasta publico al ni necessas sep de quin mil dolaroi por producti suffice da etichedoi por practice testi ilin in grand scale en Ugando. Tie en quelcai regionoi, ses dec procentoi da infanoi estas trafitai de malario. Dankon pro via attento! Lau place di povas spekti la suban filmeton, kion mi dublis al esperanto.